Sortziak lau minuta guti eskual irratietan eta orai eh, gure ondoko itzordua dugu gure gomitekin. Gomitak pluralean bai frantsoa maitia hor dugu hor eh, Egunon ez gauon. <laughs> Egunon. Egunon. Goizik etorri azira gure ganat eta zurekin bat ere, eh, titulu eta iklanda, alen ari zauku. Odeon, gure ipagaia izanen dugu lugalde elkargoaren eskakizuna, horren inguruan debatea initz izan dira eta segitzen dira oraino, zeren eta horrai eh, erabakien hartzeko tenoria horbitzen ari baitzauku, eta bereziki hor eskualdiain eh, eta debatea dugu ilaite ondarian eta elduden hilabetean ere parlamentuan ere gauzak fin trinkatu beharko dira. E, badu zonbait hilabete ja hemen e, lujalde untan eskualegian e, bai autetxen kontseilua eta garapen kontseiluak beren debatiak abiatu dituztela. Bon, zertan gira gaur egun eta presgiria hemen iparaldetik zerbait adierazteko pariseri. Uh, arrast, arrast presgirenez ez dakit, baina uh, badu hilabete asko eh, lanian ari dela bai garapen kontseilua eta bai hautetxien eh, kontseilua eta beraz zonbait egitura ikerturik eta hori eh, universitateko profesur batzuekin eh, beraz egitura batzu baztertuak eh, izan dira guri ondo etzauzki gulakotz iduritzen halanola zendika mixt edo metropol transfrontalier eta holako gauza batzu horien estatutoak ikusiz beraz poliki poliki hurbildu gira e, gauza berezi bati. Behar ginukela e, Ipar Euskal Herriaren e, orokorki hartzeko tokiko kolektibitate e, berezi bat. Hori legiak emanen duke. Beraz, zer dira etapak? Lehen lehenik parlamentuan idekia izain da desentralizazio lege e, berri baten eh, debatea. Eta hortan behar da eh, berriz ere kokatu, e, bueno, esperientziak izaiten ahal direla, eh, tokiko kolektibitate eh, bereziak eh, ere, eta hortan nahi ginuke kokatu Euskal Herriak behar duela egitura uh, berezi bat. Eta horrek, adostu ziztia sozialisten artean hori, izan dira ez da bat azon baito Esplika dezatan. Eta horrek eran nahi du idekia izan litaikela bide bat uh, lege batek uh, eraikidezan uh, holako tokiko kolektibitate eh, berezi bat. Beraz, etapa batzu ditugu, orai senadoak idekia du debate mhm. bat, izan dira bilkurak, bi bilkura bat Euskal Herrian eta bestia behar nuan, izain dira lau, uh, urriaren lauean eta bostian, nazional mailan, uh, aziz de terituar deitzen dutena, eta beraz, gune horietan, guzietan, behar da Euskal Herria Eh, numbaietik aipatu. Hora, hori aipatuko dugu eta barnatuko dugu sortzionteik eh, goiti, eta funtsian zurekin batian ere telefonoz izanen da ere alein eta mm, beraz, itzordua dugula istantian eta artetik ere entzule bat edo beste nahi galde bat egin, egin ezala eh, telefonaz berroita emeretzioita mazazpi, amala oameka numerorat eh, deituz, istantian beraz gurekin, bai frantxoa maitea eta alein riar, elkargoaz mintzatzeko, benan bere alaxe, sortziak baiti dira. Oizberri saio juntan, gurekin eh, Frantxoa maitia, baita ere telefonoz eh, alen herriar, lugalde elkargoaren eh, eskakizuna, hemen eskolegitik egiten den galdea, aipatzeko. Ordeon, egunon alen herriar? Egunon. Hala, guaitan eta Frantxoa maitea aipatzen eh, ginuen, Prezeski, eh, zoin diren ondoko etapak, ez da badak, eh, Luziak izan bali madira, bai hemen eskualegian berian, garapen kontseilu, autetxen kontseilu, kontseiluen bilkurekin, joan den hastian entzinatu dira, eta ez dira eskualegian bakarrik funtsian, debate huriek, bai honan eta pauen egin dira, eldu den ileitean ere, badu, eleita estapenian senatuan ere izan behar da debatea, Hordion, eh, zure iduriko, alen herriar, gauzak eh, askifite joiten dira, eskualerian gure boza entzun arazteko? Askifite ez dakit, mena iduritzen zaut haintzinatzen eh, direla. Uh, badu, bai, zonbait hilaite jendak mai uh, ingurian uh, jarri diela, uh, optetxi kontselian, Hor eh, lan serioz baten uh, egiteko, kompetentzien eh, ikertzeko, ikusteko, nola eskolegiak ze, uh, zen Eta gio amediak nahi du dezentralizazione uh, uh, importante hortan nahi zuen uh, debatea sortu. Eta gu pres izan behar ginen debate hortan uh, parte hartzeko eta uste dut uh, pres gila eta gian entzunak izanen gila. Bai, Oden, eh, doideak gauza bat fantxoamaitia, oste hona ipatzen ginoen bai eh, gauzak argitu direla azken demora huetan lurralde elkargo baten eh, inguruan. Egia dala ere, azken edo azken aintzineko bilkuran ere autetxen kontseiluan egin izan den hortan, sozialista talde batek beste poposamen bat egin duela. Ondoko hastian berriz gibeleat egin dute batzuek lurralde elkargoaren alde. bon, sozialisten artean aldostu ziztea hor gauza horien inguruan? Bueno, eh, zer du eh, garantzia handiena eh, hautetxien kontseiluan adostasun bat agerdadin hori eta adostasun horrek behar du zabalena uh, izan. Eta beraz, uh, hori buruz ez baititugu gauza guziak trenkatiak, autetxien uh, kontseiluan gauza garbiki uh, erran behar dira, zonbait uh, pundu agertzen ditut uh, nik ere kompetentzia batzu ikertu ditugu, sortzi kompetentzia haundi, baina horietan... Uh, Ez du neoke aipatu sozial uh, aferak. Eh, departamendu batek eh, ehunetarik berroita hamar beno gehio gastatzen ditu eh, sozial aferetan. Eta Euskal Herriak ez du deus galdegiten kompetentzia hori ukandezan. E, eh, bigarren kompetentzia handi bat, aipanezake, hori formakuntza eta edukazionea. Kolegioak, Eh, bueno, eh, hori aski kurioz da, e, neuke ez du galdegin e, Euskal Herriak kudea ditzan e, hemengo kolezioak. Bideak, Eh, departamendu batek eh, bide andana bat badu eta Euskal Herria neokestua ipatu eh, bide horien kudeantza e, Euskal Herritik e, egin behar ginukela. Beraz, nik galde egiten dut gauza horiek aklara ditzaun. Bai egiten halda tokiko kolektibitate bat, baina norbaitek beharko ditu utzi uh, kolektibitate hori kompetentzia batzu departamentuak behar luzke utzi, e, eh, lugalde kontseiluak e, ere, baina ere herri elkargoek behar luzkete menturaz e, zonbait egitura berri hori utzi. Negoziak eta horiek ez dira eginak eta seheki eraiteko ez du euskalegiak bere galdera oraino aski askarki ara, uh, oi Edo finkatzen. Alain, eh, zuk zer diosu prezeski, ea zain dira, kompetentzia, galde behar dira departamentu eta eskualdeari, baita ere, erri elkargoari? Ba, hori da, eriduriko zinez, uh, waiko aktualetateko uh, gaia da. Hordean, uh, kontxeru, uh, kontxeruak, indu uh, lana. Eh, Pantsoa maiteak azpimaratzen zuen, ez eh, zituela gai guziak eh, eh, ikertu, egia da, uh, baina ikertu ditu gai uh, importantak, uh, ekonomia, uh, ibatzen du laik, uh, garapen uh, ekonomikoa, uh, laborantza, turismoa, kultura, eskora, bestalderdiko uh, eh, ahimanak, garraioak, eh, bon, aniz gauza, kompetentzia importantak errialkargoak uh, eh, arteak ez, ez dituzten kon kompetentziak. Baina adosniz ere erteko beste kompetentziak, departamentiak dituen kompetentziak uh, horietaz ere as asolatu behar uh, giela. Eh, ez ditugu ustenal, hola, eh, zalantzan kompetentzia horiek, kompetentzia importantak dira, uh, soziala, bideak, uh, ordean, horiek guziak, uh, mementoan, uh, ala, xantieran, utzi ditugu. Nik uste dut, uh, kompetentzien uh, debate hori, ikertze hori, biziki importanta dela. Eta, orai, uh, big egin behar ditugu. lenik uh, elgarrikin, adostu eta eakusteko, uh, eh, presgela uh, eh, uh, eh, kompetentzien eskualerian beste zerbaitetat uh, joaiteko. Eh? Eskualerian sinesten dugula eta nahikeria badugula uh, eh, aferetaz uh, eh, okupatzeko lemiziko gauza eta mementoan hori azkar eh, erran behar dugu eta elgarrekin erran behar dugu uste dut hortan gela. Eta bigarren gauza da ikustia zinez uh, uh, ze kompetetzea duen uh, kolektibitate uh, berezi horrek. Eta gauzak untsa markatu uh, behar dira. Eh? Ez dira zalantzan utzi behar Eh, bestenez milfei, eh, aipatzen dena, uh, eh, milfei hortan geldituko gira, eta hori ez da neoindako honi zain. Kompetentzia aipatzen delaik, berda, untsaik ertu uh, zoindien ahalak, eta zoindien uh, eta ateatziak, eta mementu batez, kolektibitate batek, departamentiak, erran beharko du, hori atxikitzen dut, edo hori uh, usten dut. Odean, bigarren etapa, eh, biztan dena, eta dut daigabe, eh, hortan sartu behar gela, elgarrekin gauzen haintzin Mena, lehenbiziko marka, da, eakustia prez gela, eta ikertu behar dela kolektizitate berezi hori eskualeria indako. Hori aztertu behar dela, eta momentu juntan, eh, beraz, bilkurak ere segitzen baitira hemen bedian, eranan, eta aipatzen nuen, hor, eh, baionan izan den, berriki izan den bilkura bat, eh, nun sozialista batzuek, errandute, e, lugalde elkargo bulegoa ere sustengatzen dutela. Horietan Marie Christine Aragon, uh, Colette Capdeviel eta baita ere beste batzuen izenean mintzatu baitzen, arekin elekatu gira, doidoia bihitz entzuten dugu, momentu juntan, uh, beraz, zer den importantea haren iduriko erraiten dugu. Si on arrive effectivement euh, avec euh, une petite majorité, moi ça me fait peur. Donc euh, bah, pour ceux qui n'ont pas encore euh, signé, euh, effectivement, hein, il faut prendre position. Pour, contre, mais il faut prendre position. Hala, beraz, eh, zati labo-labora ezari dugu, eh? dena eh, eh, jadanik e, berrietan aipatu ginuen eta esplikatu zuen zergatik e, bozkatu zuten haintzineko hastian alde batean eta ondotik bestian. Baina horre gaiten du, zinez behar dela gehiengo handi bat agertu eskualerian, ordeon Frantxoa Maitia, hortan girea eta hortarat heltzeko ere zer urratxe ginen da ondoko hastetan. E, mila behatziuntala atan oita batian, aipatu zen departamendu bat e, Euskal Herriaren zat. Eta orduan zer gertatu zen, hemen tokian berian, hemengo autetxiek, biziki eh, kontra agertu ziren, eta majoria zabal bat bazen horren kontra. Eta estadoak ororen buru ez zuen egin ahal izan departamentu hori. Behar ditugu leitzioniak eh, ikasi eta hementik espalin badugu maioria zabal bat, azkar bat, uh, Pariseri buruz uh, joaiteko gauzak ez dira erresak izain. Eta beraz maioria handi hori uh, edo zabalena behar dugu bildu. Eta bon, Marie-Christine Aragonek aipatzen uh, zuena zen, bere xedea zela maioria handi bat e, eh, ere biltzia. Baina eh, beren desmartxa, hor, zonbait autetxiek, ahultzen zuten eh, maioria hori. Oartu dira gauza hortaz, eta beraz, baiko letkab Viel, Marie-Christine Aragon, eta bertze batzuk, Christophe Martin, eta horiek berriz eh, beren eh, postura ikusi dute eta hautetxien eh, kontseiluan bildu den maioriaren azkartzerat berriz etortzen dira eta beraz, en ustez, bon zer gertatu da, behar baita, eh, behar dira gauzak eh, eh, aklaatu. eta, eta bilkura horren agatxian, bazen departamentoaren arteko, arteko sozialisten bilkura bat, gauzak xurritu dituzue zuen artian eta konkretuki jola bazerekin baita departamentu burua, negoziatu beharko da ere, ikusteko kompetentziak zoin izaiten aldiren eskoalegiaren zata. Bueno, egia memento batez, sozialista alderdia, eh, bon, holako ideia baten eh, kontra eh, agertu zela lehenik alde, mila eta noi eh, urte horietan, gero kontra, eta orai enustez debate sakon bat ukandugu, eta so, departamentuntako sozialistek ulertzen dute zer desmartxaden e, Euskal Herrian, eta hori gogo eta horiek burura plano behar direla uh, ereman, aspaldidanik aipatzen den gaia baita behar dugu uh, eh, hara, klarki eh, gauzak aipatu, sakondu eta bon uh, uh, hori buruz niesteko kontentniz uh, Paimari Kristina Aragon, uh, Christoph Martin eta uh, horiek uh, etor diten hautetxien kontseiluan bildu izan den uh, gehiengoaren uh, Ordeon, alain herriar, eh, raipatu dituko bai sozialistak, baina beste alderdiko eh, eta autetxak ere baitira, eta ikusi dugu, eh, azken bilkuran, bai lazal horren alde agertu da, lazer ere, bon, aspalditanik, e, eta UMP alderdian ere, badira, boz batzu horren alde agertzen direnak, zer egin behar ditaike, prezeski, mugimendu hori zabaltzeko zuru Bon, lenik, eh, bon, debatea izi importanta dela, eta ez, e, ez, ez gela, fen, gabe sartu behar gela debatean uh, sozialistak sartu diren e, bezala, uh, abertzaleak, denek sartu behar dugu debate uh, hortan gabe uh, latanoita ba-, batean eh, guk erten ginen eh, sozialistek uh, itza jantzutela uh, alde agertu zideta departamentian alde eta gio uh, antzutena mantzutena atxiki eta frantxoak erten du eta hori de egia da uh, hemengo uh, eh, altetxiek uh, eh, kontrazireta eh, eskuinderak hori zen kontestua. Kontestua hontan aldatu da, eh, orokorki ikusiz, bestalderdien, uh, ahmak isildu dira, uh, gauzak uh, positiboki agertzen dira. Debatea ez da Eh, diela eh, oita urte uh, bezala ordean autetxeak presdila eta erran berda egun uh, kontestua runt uh, aldatu al die de, dela uh, sozialistek gider guziak badituzte bai paixen, bai bordelan, bai pauen ordean hor, debaten sartzen bagira, eta nik uh, zinez eh, posa handi batekin ikusten dut sozialistek alde uh, agertzen. Eh, batzu urrun bari maziren ere, uh, emeki emeki denak sartzen direra, eta nahikeri hori elgarrekin uh, e eakutsi behar dula. Eta hortik pasatu behar da, eskualerriak behar du boz bat ez mintzatu paisen uh, uh, entzuna izaiteko bestenez, uh, guede bate guziak debaldetan batzutan eginak eh, izanen dira. Elgarrekin, eh, plantatzen batu eta untsaik hartzen bat ditugu gue eh, kompetentziak, elgarrekin asumitu nahi ditugun kompetentziak, agian, agian, kontestu berri hortan, e, sozialistek, bai paixen, bai bordalen, bai pauen, entzunen gituzte, eta, eta lanian sartzen alko gira ikusteko ze kolektibitate xuxen, xutik e, ezagir da dugun. Nik pentsatzen dut, e, nik badut itxarupen eh, handi bat hein, kontestu aldatu dela, eta gauzak eskutan, eskutan hartu behar di, di, di, di, ditu gula. Sozialitek dezentralizazioa egin nahi dute, Froga ditzaun, froga ditzaun, guai. Eh, dezentralizazioane hori xutik izariko uh, eh, du, du la frantzien mailan dudarik gabe, mena guetako, da importantana dela, da eskualerian eitea dezentralizazio hori. Ados, errazu eh, azken izbat, piskabat gaietik kanpo joiten gira, baina aktualitatean dugu, hor garaioen inguruan eta eskola sartze hortan izan baitira mugimendu eta rangura frango, gana izan da jola bazek egin den prentsa horreko batean joan den egunean, gauza konponduak edo konpontzen ari direla, baina bada ono hiriburuko kantonamenduan, horrentzun dugu goizuntan, irun eta berroi bat burraso ere izenpetu dutela ageri bat, uh, eh, zer, zer diozu alen gauzak eta konpontzeari buruz, uh, eh, uh, eh, amak segundaz, zure erantzuna e egiten, eginen dira orain urratxaka? Uh, ama, ez dakit eh, gai hori esplikatzen aldean, baina uh, eh, entzatuko problemak be, be, biztan dena ba, badirera oraino, eh, gauzak ez dira behar den bezala prestatiak izan, eta gio problemak hor dira. Mena, gu hor gira problemen kompentzeko, okupatzeko eta soliz aterabideen uh, ordean gauza atzu eginak eh, izan dira, lehenik uh, bon, transportuak aintzinatu, hastezkenetan, uh, uh, gero uh, uh, antolaketak eginak izanen dira aturri kolizioen aintzinean uh, garra joen dako, gauza horiek uh, gauzak hobetuko ditu, baina problema lahiena ene eduriko da uh, baionat joaiten dien uh, haurak, ordean or familien dako, uh, zinez goizi hasi joiten eta uh, izigarri behant uh, sartzen, guai hartio, uh, kolegioa berre baitzen, Eh, aniz garaio bat ba, ba Eta orai lehen beste kolegiotan zien haurak, bai, uh, bigarren mailat pasatu, uh, pasat, dira, ordean garaio horiek, kendiak izan dira. Mainan, hala, kont, konsekentzua handiak eh, uh, badira hauren dako, uh, kontsedu horoko ha haida lanian, gauzen uh, uh, hala, soluzionen uh, arrapatzeko nik, nik uste dut eta konfetsa dut, emeki emeki gauzak Eh, Zorizionek errapatuko ditugula. Hala, itz bat, Frantzua? Itz bat, uh, eskuindarrek utzi zutelaik uh, menpelekua uh, kontseilu horoko uh, nahaskeria handi bat sortu zuten, obligazioniak e, eh, baitira merkatu berrien pasatzeko e, eh, garaio ibil eh, bide horietan gauzak behar ziren berriz orokorki ikusi. Bon, en ustez, eunetarik, laatan oita hamost, konponduak dira, badira hon, bai. arazo zonbait, eta horiek konponduak e, izain dira. Baina animaleko lana bazen eta eskuindarrek utzi zuten deus konpondu gabe. Bon, godeon ikosiko, ea konponduko diren afera horiek. Oaiten horia dugu, ez dugu astirik izanean azuk ah, hautatu duzun kantuaren pasatzeko horai, baina... Zatino bat. Zatino bat, eh, nahi bauzu. Horren zer da kantua? Eh, mundura teman ninduzun. Behar da hartetan ama, bai. aipatu, ipatu. Lertxundik emanik. Utsnezazu zure pularrebean Buruan pausan dezadan Hene bi hotzak zer sendiduen Nahi baitera utzute Zure ez sakratu